Marie, Maica vieții noastre, stăpână în lume și regină, azi inimii neprihănite, copiii tăi smeriți se închină, fi veșnic binecuvântată, în cer și pe pământ slăvită, Fecioară, mamă preacurată, cu inima neprihătnită.